بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب درس هشتم از کتاب حج در باب ششم هستیم فی الاضحیتی در باب قربانی کردن قربانی و احکام او که خیلی هم برای روزهای اید خیلی کم مانده است برای مسلمان بسیار خوب است که احکام قربانی را و آداب او را و شرط های قربانی را بدانه تا اینکه عمل او و کار میکردگیش مبنی بر دلیل و حجت باشه و تا اینکه اجر و ثوابش بسیارتر باشه خب الف میگوید الباب السادس فی الاضحیه باب ششم در قربانی کردن در قربانی هست این خیلی شعار بزرگ اسلام هست یکی از شعارهای بزرگ الله میگه و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هر کی تعظیم و بزرگ دانه شعارهای اسلام و دین را این از تقوا و پرهیزگاری دل انسان دلالت بکنه و قربانی سال دوی هجری مشروع کرده شده است چون که حدیث ترمیزی و احمد روایت میکنه از عبدالله ابن عمر که حضرت عبدالله ابن عمر میگوید پیامبر صلی الله علیه و در مدینه ده سال ایستاد که قربانی میکردن مؤلف میگوید و فیه مسائل و در این باب چند مسئله هست المسئله الاولى فی تعریف الاضحیه و وادله مشروعيتها و شروطها مسئله اول در تعریف اضحیه تعریف قربانی قربانی چی رو میگن دیم حکم قربانی سیم دلیل های مشروع و جایز بودنش چهارم شرط هاش شرط های قربانی کردن که از چی چیزها نه از همه چی قربانی کرده می شود نه هر چی در قربانی کردن صحیح می شود و اول تعریف الاضحیه یکم تعریف قربانی کردن اضحیه الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى أضحية أضحية در لغة ذبح کردن قرباني هست در وقت چاشتگاه الضحى آه، چاشتگاه را بگن بعد ایک هفته و برامت 15 20 منت پس وقتی روز گرم شد را چاشتگاه میگه الضحى آه، برق الصلاة هست بنام صلاة الضحى نماز چاشتگاه خوب اضحیه یعنی همون زبحی که بعد در روز عید و همچنین سه روز بعد از عید و عید قربان البته ذبح کرده می شود این را میگن اضحیه یعنی هم قربانی که قربانی کرده می شود این را میگن در لغت اضحیه به معنای همون ذبحی که در وقت چاشگاه اضحیه از ضحا گرفته گزده در وقت چاشگاه یا که از تضحیه هم که باشه به معنای فیدا کردن و ذبح کردن و شرعا هی ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد خوب وضحية در شريعات نام اون چیزی است که ذبح کرده می شود از چارواها ها خاصتا شتر از شطور و از گاو و از گوسفند و از بز تقربا برای چی تقربا از روی نزدیک شدن به سوی الله سبحانه و تعالی یوم العید در روز عید نه از روی عادت و عرف نه از روی خودنمایی و خودنشانتی بلکه تنها برای نزدیک شدن به سوی الله سبحانه و تعالی و برای زنده کردن این شعار بزرگ که متاسفانه شاید سالها در مردم ما شاید این چیزی فراموش شده بود مثل قربانی قربانی کردن و مثل عقیقه کردن فرزندها و همچنین اعتکاف ششتن و غیر دیگر دیگر بزرگتر از این توحید و, و سنت و دور بودن از شرک و بدعات و زنده کردن سنت و پیروی او خیلی متاسفانه مردم پیشینیان از این خیلی دور بودن و فضل الله و حمد او در این زمانهای اخیر این مسائل چه مسائل توحید و سنت باشه چه شعارهای ظاهر اسلام خیلی الحمدلله نشر و پهن می شود این هم تنها فضل و رحمت او هست و الله سبحانه تعالی باز هم اهل سنت و اهل حق و پیروز گردانه. و سنت و توحید را در روی زمین نشر و پهن گردانه یارب رب مؤلف میگوید یعنی <clears throat> قربانی هر آن چیز که انسان چارواهای مخصوصی که انسان ذبح میکند در روز مخصوص روز عید و یوم روز عید و یوم النحر میگن روز ذبح کردن و همچنین سه روز بعدش ایام التشریق روزهای سه روز بعدی عید هم یعنی همگی چهار روز هست برای قربانی چون کلی وقتش نمی بیاد خب حکمها حکم قربانی کردن چه حکم داره و ادله مشروعیتها و دلیل های مشروع بودن و جایز بودنش اولا میگه در حکمش الاضحیه سنت مؤکده اضحیه یعنی قربانی کردن سنت مؤکده هست به قول جمهور عالم ها و ترک او مکروه است برای کسی که توانایش داره حتی همون عالم هایی که گفتن قربانی کردن سنت میگه ترک او مکروه است این قول جمهور علما هست خب قول دیوم میگن قربانی کردن واجب هست این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هست مذهب امام ابو حنیفه قربانی کردن واجب هست و قول شیخ حسام ابن تیمیه و لیث ابن سعد و بعضی از عالم های دیگر خلاصه قربانی کردن دو حکم داره یک قول اول میگه سنت مؤکده هست و قول دیوم میگه واجب هست قول دوم کسانی هستند مثل شیخ صاحب ابن تیمیه و امام ابو حنیفه و امام ابو اوزاعی و کسانی که بگن واجب هست دلیلشان همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت من کان له ساعه ولم یضحی فلا یقربن مصلانا هر که توانایی قربانی کردن را داشت و قربانی نکرد پس نمازگاه ما در نزدیک نشود میگن این دلیل واجب بودن است و همچنین کسانی که دلال به وجود بودن میکنند استدلال میکنند الله میگه فصل لربک وانحر پس نماز بخوام برای پروردگارت نحر کن ذبح کن میگن مقصود از فصل لربک نماز عید قربان هست وانحر میگن مقصود عید قربانی کردن هست نحر ذبح کردن اضحیه هست خب مؤلف میگه قول مؤلف این است و قول کسانی که واجب میگن البته قول ازیت دلیل بقوته. ولیکن قول جمهور قول راجح و صحیح هست که قربانی کردن سنت مؤکده هست به چی دلیل قول جمهور دلیلش همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن وقتی که دهه حدیث بخاری و مسلمه وقتی که دهه اول ذوالحجه که داخل شوه و اراد احدکم ای ضحیه و یکی از شما بخواه که قربانی کنه این دلیل است که واجب نیست و الا اگر اخیر میشد پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگفت وقتی که دهه اخیر درآمد یکی از شما هیچ وقت موش و ناخناش نگیره زیرا قربانی میکنه على کل حال قول جمهور دلیلشون همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی حدیث صحیح هست امام مسلم روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی که دهه اول ذوالحجه داخل شد و یکی از شما میخواهد که قربانی کنه این دولت به مستحق دولت به سنت مؤکدگی میکنن و همچنین استدلال میکنن از فعل حضرت ابوبکر صدیق و عمر حدیث صحیح هست اثر صحیح است ابن ابی روایت میکنه که ابوبکر و عمر قربانی نمیکردن تا از روی ترس اینکه مردم اعتقاد کنه که واجب است گفته ترک میکردن قربانی را تا اینکه مردم اعتقاد نکنن که واجب است از حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق ثابت است با سندهای صحیح که قربانی را ترک کردن به خاطر تا اینکه مردم گمان نکنه که چیزی واجب است علا کل حال علم اتفاق دارن که مشروع و جایز هست و جمهور علم ها میگه سنت هست و قول بعض علما قد واجب هست و علی کل حال انسان باید حتما این خیر را از این خیر خود را محروم نسازه حتی ولو اینکه یک بوز هم که باشه قربانی کنه و این شعار ظاهر اسلام را آشکار کنه و خود را بر خیر و از خیر محروم نسازه و خیلی اجر و ثواب بزرگ داره قربانی ولی حد که زیرا زبح کردن به ریختن خون و نزدیک شدن به الله در نزد الله خیلی قدر بزرگ داره و میگه قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بگو هر اینا من نسک من عبادت های من و و قل این صلاتی نماز من و نسکی نسک و خصوص ذبیحه ذبیحه های من مخصوص الله رب العالمین هست بنابر این عبادت بزرگ است ولی حدیث انس از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که قربانی میکرد حدیث انس رضی الله عنه است حدیث متفق علیه بخاری و مسلم روایت میکنه ان النبی صلی الله علیه و سلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما حديث انس که پیامبر صلى الله عليه وسلم كربونيكا ضحى كربونيكا بكبشين بکبشین و أملحين گوسفند املحین گوسفندی پوست پشماش سیاه و سفید بود یعنی مثلا پشم سیاه و سفید داشت یعنی مثلا سفید بود و سیاهی در پاشو در پیشانیش اینو اینور سیاه و سفید اینی دو گوسفندی که با اینی دو گوسفندی که با شاخ داشت دو گوسفندی با شاخ ذبحهما بيده زبح کرد پیامبر صلی الله علیه و آله دو گوسفند را با دستهای مبارک خیش و بسم الله گفتن در وقت ذبح کردن و کبره تکبیر گفتن یعنی الله اکبر وضع رجله علی صفاحهما و پای خود را گذاشتن در در دو طرف گردن گوسفند در وقت قربانی کردن خب یعنی معلوم شده هم به قرآن ثابت است به قول بعضی از مفسرها فصل لربک وانحر و همچنین از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت است که هر سال ده سال حتی ده سال پر را قربانی کردن و قربانی کردن اضحیه کردن سال هجری مشروع شد خوب مؤلف میگوید سیام شروط و مشروعیت الاضحیه اکنون شرط های جایز بودن قربانی کردن شرط های قربانی کردن تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية سنت از قربانی کردن برای کسی که پیدا باشه برای او شرط های ذکر میشه اگه چند شرط کشید و مستحب سنت است به قول جمهور سنت مؤکده و به قول واجب است یکن شرط اول الاسلام مسلمان بودن فلا يخاطب بها غیر المسلم پس از غیر مسلمان صحیح نمیشه قربانی کردن با بله، شرط اول مسلمان بودنه دویوم البلوغ والعقل فما لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها هر کی عاقل بال بالغ که نباشد مجبور کرده نمیشه که قربانی کنه یا بخاطر این شرط بلوغ و شرط اثبات شدن یا شرط واجب شدنش به بلاغت رسیدن و همچنین عقل داشتن و سیوم الاستطاعه توانایی توانایی هم مهمه یعنی توانایی که زندگیش خوب باشه آیلی که ساز داشته باشه بعضی علم ها که باید حتما به نفقه رسیدگی مالش به زکات رسیده باشه به قربانی واجب میشوه قولی به قوت نیست قولی قوی نیست بلکه قریب قول ضعیفه زیرا که توانایی داشته باشه چی الاستطاعه یعنی توانایی توانایی یعنی ازیتی زندگیش خوب بودن یعنی عالی که داره که مثلا هم در ماهانه زندگیش برسه و همچنین باز اضافتا زیادتی داره که قربانی کنه اصل همینه که اصل همینه توانایی داشتن توانایی چی است توانایی یعنی حبيكي مثلا الانسان برقم الف مفتاح استطاعته وتتحقق وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقة ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق یعنی يعني استطاعه داره توانایی توانایی همینه که انسان مالکی صاحب هموقع پول قربانی کردن اضافتا زیادتی زیادتی به نفقه خودشو نفقه کسی که واجب است نفقه بر او در روزهای عید و ایام تشریق سه روز بعد از عید اهمیت قمال زیاد داشته باشه این همون قمال داشته باشه که از زیادتی نفقه با بز یا گوسفند خریده بتانه پس حق این سنت مؤکده هست یا این واجب است به قول دیگری خب مسئله همینه که کسی که توانایی داشته باشه توانایی خیلی پیدا بشه توانایی همینه که نرخ همین بز یا گوسفند را داشته باشه با بغیر این پول داشته باشه که باز نفقه خودشو نفقه زن و فرزندش در این چهار روز روز اول عید و سه روز بعد از عید خوب آیا شخصی فقیر قرض میگیره تا که قربانی کنه یعنی مسئله سوال است که آیا قرض گرفتن برای قربانی کردن جایز است بعضی عالم ها میگن بله جایز است دوباره جایز بودن برای کسی که قرض را کنده میتونه برای عالم ها میگن فقیره که کمبغله که اگر قرض بگیره قرض رو کنده میتونه وفای قرض رو قرضش رو وفا کرده میتونه به یگان سختی و دشواریه با که نداره قرض بگیره و حتی خوبه تا اینکه قربانی در یک سال یک بار خاصتا مثل انسانی که حاضر در اول ماه مثلا گویم عید قربان حال عائله که حاضر نیست و لیک خیر ماه در عائله کش میآید یا اینکه یه ماه پس مثلا یک گاو شمی فروشه پولدار میشه یعنی چه در سودا هست علا کل حاضر پول نداره یکی هفته دو هفته پس همون پس مثلا پولدار میشوه این خیلی آدم در مستحب خوبه که یا خوبه خوبه که قرض بگیره با امید است که الله کمکش کنه تا اینکه قرض به خوبی ادا کنه زیرا به زنده کردن این شعار اسلام خیلی اجر ثواب است و الا کسی که قرض میگیره قرض کنده نمیتونه یا قرض نمییابه بعد بس واجب نیست بلاش که قرض بگیره زیرا الله میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله مجبور نمیکنه نفس را مکلف نمیکنه مگر به قدر تواناییش برای خاطر مسئله قرض گرفتن برای قربانی کردن دو حالت داره انسان باشه که قرض دار قرض بگیره امید داره که به زودی قرض میکنه به یگان پرابلم مشکله در حالت با که داره که قرض بگیره زیر قربانی یک بار در یک سال خوب و انسان دیگه کسی است که قرض بگیره قرض کنده نمیتونه یا اینکه مثلا اگر تو پولی داشته داشتگیش قربانی کنه نفقه زر و فرزندش کمبودی نقص پیدا میشوه پس در حالت با که نداره اما برای اینکه انسان قربانی میکنه وقتی که خانه داشته باشه ماشین داشته باشه زن داشته باشه این کلامی به اصله یا اینکه مثلا از اهل زکات باشه که مالش به زکات رسیده باشه به قربانی در هست این خیلی نیست راجع همینه که این یکی از سنت های مثل عقه کردن کسی که توانش داره کوشش کنه که ان و هر کسی که کوشش کنه و اراده کنه ان و عزم کنه قصد کنه چیزی را ان با او موفق میشه حتما خوب خلاصه مسئله قربانی کردن قرض گرفتن برای قربانی حکمش همین اصل واجب نیست یا ضرور نیست که قرض بگیری لیکن امکان داره قبول کنی بعد اینکه آیلیک تا بگیری ماهانه پول تا خوب در حالت خوبه که قرض بگیری تا اینکه در این حالت تا که این سنت شعار را زنده کنی و قرضت را هم ادا کرده میتونی و الا نه و الا نه خوب این بود مسئله شرط های اضحیه قربانی کردن یکم مسلمان باشه دیم عاقل و بالغ باشه سیم توانایی داشته باشه سیم توانایی داشته باشه البته باز میگویم انسان ضروری است که قرض بگیره تا اینکه قربانی کنه مگر اینکه قرض ها کند به زودی به خوبی به یگام چی کنده میتونه اما اینکه مثلا چیزی یگ خوراش فروشتا تا اینکه قربانی خیلی نیست خب المساله الثانيه مساله دیوم ما تجوز بی به چی چی چیز قربانی کردن با چی جایز است مؤلف میگه لا تصح الاضحیه الا ان تكون من الابل البقر الغنم ومنه الماعز صحیح نمیشه قربانی کردن مگر به شتر و گاو و گوسفند و بز و جاموز گفتنی نوعی از حیوان قیاس کرده میشه به گاو خب اما غیر ای به اسب قربانی کردن جایز نیست اگرچه گوشت اسب حلاله به مرغ قربانی کردن جایز نیست به آهو قربانی کردن جایز نیست اگرچه گوشت حلاله به مرغ و به خروز و به اینها اصلا جایز نیست خب این بود مسئله بچه قربانی از چیز می شود و دلیلش چیست دلیلش الله میگه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهیمة الانعام الله میگه برای هر امت ما عبادتگاهی قرار داده که عبادت زمان عبادت برای عبادت منسک یعنی عبادته تا اینکه الله را ذکر کنند بیات یاد با به آن رزقهایی که الله اونها را رزق داده است از چارپاها و ذبح کردن و حج و قربانی کردن اونها و قربانی کردن یکی از عبادت ها منسک و عبادت بزرگی هست و مؤلف میگه الانعام لا تخرج عن هذه الاصناف الثلاثه و از خارج از این چار سیف نیست از این سه سیف از همین سه تا و ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه التضحيه بغيرها زیرا که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نه از کسی از اصحاب پیغمبر ثابت شدگی نیست که به غیر این چیزها ذبح کرده باشند به اسب یا به مرغ مثلا خب یک یه حدیث حدیث مشهور در بین مردم که گویا حضرت بلال رضی الله عنه خروز قربانی کرده باشتن و پیغمبر خندیده باشه گفته باشه ضاح المؤذن بالمؤذن مؤذن یعنی حضرت بلال مؤذن دیون یعنی خروج سحری فریاد میزنه به بامداد این به اساس اصل نداره ضاح المؤذن بالمؤذن اصل شرعی نداره این حدیث اصلا موضوع ساخته و وافته است زیرا قربانی به مرغ و به خروز و به اینها درست نمیشه خب مؤلف میگه وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وان اهل بیت مسئله و کفایه میکنه یک بوز در قربانی کردن از خود شخص و از خانوادهش از اهل بیتش یه سنت که انسان در وقت یک مستحبه در وقت قربانی کردن که یک گوسفند را یا قسمی از گاو دا قش میشوه هفت یک گاو دا یک گاو برای هفت نفر کفایه میکنه هفت نفر میتونن جمع شون یک گاو خریده قربانی کنن آدم بیگانه یا اینکه مثلا یک شطور را شطور گاو برای هفت نفره خب وقتی که انسان خواه در گاو قش می شود قسم گاو ده یا اینکه بز یا گوسفند را قربانی میکنه سنت این است که گوید اللهم هذا عن بسم الله الله اکبر هذا لك وإليك عني عن اهل بيتي و عن اهل بيتي یعنی از من و خانوادم در اجر ثواب و فضیلت زن و فرزندش همه شامل می شود مشترک شریک می شود و حتی از گردن اونها ساقط می شود بنابراین یعنی اگر یک پدر در خانه زبح کرد قربانی کرد از گردن دیگرها ساقط می شود اهل بیت چی را میگویند اهل بیت یعنی خانواده خانواده انسان پدر و مادرش و یا اینکه پدر زن و فرزندش و در این خب انسان اگر رفت و قربانی کرد از اهل بیت قایده خانواده چیست یعنی مثلا قیدش همینه که وقتی که همه در یک خانه باشه یا اینکه پولهاشان یک باشه و جای تعام خوریشان تعام پزیشان یک باشه در این حالت یک خانواده حسابه مثلا اگر رفت و پدر با دو سه کلینش در یک خانه هست در این حالت یک کس همینجا قربانی کنه از گردن فرزنداش ساقط می شود چرا زیرا که یک خانه حسابه یه نفر که کرد از خانواده ساقط می شود خب لیکن اگر رفت و پدر در یک خانه و و کلین یکمش مثلا خانه الهیده داره در این حالت واجب این است که اونها هم مثلا یا که سنت گوییم اونها خود از خودشان قربانی میکنن قربانی کردن پدرش ساخید نمیکنه از گردن اونها مسئله یک جا بودن اول در پول میشوه مثلا پولا یعنی فرض کرده و گرفت پنشش فرزند کلانن زن و فرزند دارن کار میکنن ولی که پول را به پدر میفرستند پدر خزینه پول دو خزینه داره در این حالت پدر از یک بوز کشته یا گوسفند از همه ساقط می شود زیرا که گویا اینها یه نفر حسابند یعنی پس چهار بر فرزندش کار میکنه پول را به پدر میفرسته اگر از پدر قربانی کرد از اگر این همه ساقط می شود یا اینکه همه در یک خانه هست همه در یک خانه هست این در این حالت هم در باب در چی از گردن ساقط شدن و اجر ثواب داشت شدن همه برابره برابر اگر شوهر قربانی کنه وقتی که گوید اله این از من و از خانوادم در حالت همسر شریکه گویا قربانی کرده است لیکن در باب ناخوناش موی سر گرفتن زنها در این داخل نیست یا که موها را گرفتند فقط شخصی صاحب پولی که قربانی میکنه که پدر هست مثلا همو طاقتی همو طاقه همو طاقه موهاش نمیگیره چیکار میره مسئلهش خب قربانی که مسئله دیگر آیا قربانی کردن از مرده ها جایز است استقلالا ترکش بهتره استقلالا یعنی یک انسان گوسفند برای خودش بکشه یک گوسفند دیگه برای ماما یا بابا یا پدری مردگیش این خلاف اولا و خلاف سنت است بهتر چی است بهتر این که مستقلانه نباشه بلکه وقتی که قربانی کرد و در قربانی گفت که مثلا این از پدر و بابام یا مادرم در حالی که میت است مردگی است ان شاء الله بک نداره خلاصه مسئله همینه که قربانی کردن از مرده این از باب جایز است چون که میتونه انسان یا بوز قربانی عموما یک بوز یا گاو ذبح کنه و تقسیم کنه همین خلاف لیکن از صحابه ها یا پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابت نیست که از حضرت خدیجه به نام خدیجه قربانی کرده باشه همسری پیشینه وفات کردگیش مثلا علی کل حال قربانی کردن مستقلانه یعنی یک گاو یا بزه قربانی از نام فلانی گفته مرده خلاف سنت است خلاف اولاه لیکن در قربانی قشب کردن مرده ان شاء الله باکی نداره اگر از پدر و مادر و بابا و ماما اینا باشه خب این بود مسئله وفي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حدیث صحیح هست که ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگوید بود مردم در زمان بود مرد مردها یعنی و بود مردم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلام قربانی میکرد به یک بز از خودشو از اهل خانوادش و پس میخوردن و و یطعمون و طعام میدادن یعنی دیگران را میخوراندن هم میخوردن و هم صدقه میکردن میپختن میفرد میکردن مؤلف میگه و یجوز تضحیه بالبعیر والبقره الواحده عن سبعه جایز از قربانی کردن با گاو با شتر در به یک گاو یا شتر از هفت نفر هفت نفر میتونه جمع شد پنج نفر هم میتونه او یا زن هادم قربانی هست بله اگر پول داشته باشه یک قربانی کرد یک سوار کل کرد تا اینکه قربانی کنه اجر ثواب زیاد میگیره لحدیث جابر رضی الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحدیبیه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة میگه قربانی کردیم با پیامبر صلی الله علیه و در صلح حدیبیه از قربانی داده البدنه یعنی شتر 7 نفر یک شتر 7 نفر با 7 نفر جمع شده یک شتر و 7 نفر یک گاو به خاطر صبحش میگن صبح یعنی 7 یک از هر قسم یک قسم شه یک قسم بگیره و تقسیم ده همین خیر مثلا 5 نفر جمع شید یا مثلا 4 نفر جمع یا 7 نفر جمع شید یک گاوی را مثلا فرض کردیم 200 کیلو گوشت کرد این 200 کیلو در هفت تقسیم میکنن و مثلا چند کیلویی که برسه شونه چند کیلویی که برسه شونه میگن اگر 100 کیلو که کرد 7 نفر جمع شد میگه یعنی برابر تقسیم شود شما با کیلو هفت نفر که باشه هفت کس تقسیم میکنه مگر اینکه هیچ وقت دیگه قصه گرفت قنا گرفت و اینو که نداره یا اینکه هفت نفر جمع شدن و گاو قربانی کردن و برای فقرا تقسیم کردن هیچ گپ نداره علی کل حال یعنی حالت اجر ثواب قربانی رو کامل میگیره خواه خب، یک گوسفند و بز خودش بکشه یا اینکه مثلا با هفت نفر قش شود خب کدامش بهتره که انسان یک گاو بکشه یا بز البته گاو بهتره تا قربانی کرده خود تو یک گاو بکشه تا اینکه گوشت بیشتر باشه برای فقرا مسلمین زیادتر تقسیم کنیم المسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الأضحیه شرط های اعتبار گرفته شده در قربانی که باید شرط های خاص داره که مثلا اگر رفت این شرط ها در قربانی نباشه قربانی صحیح نمیشه قربانی یعنی همون چاروای ذبح شده شرط های خاصی داره یکم از سن سن سال سن سال معین باید رسیده باشه مؤلف میگه الابل اول شتر و اشترط ان يكون قد اکمل خمس سنینه شرط است شتر پنج سال را پره کرده باشه پنج سالش هجری هجری قمری را کامل کرده و در سال شش قدم مانده باشد اگر رفت و شتری چهار نیم ساله قطع قربانی کنه قربانی صحیح نمی شود این صدقه از صدقه حساب می شود دوم البقر اگر رفت گاو باشه و یشترط یکون قد اکمل سنتینی گاو باید دو ساله را پر کرده باشه دو سالی 24 ماه هجری قمری را پر کرده باشه و انسان پرسید وقتی که همون دهقان رو پرسید یا که گاو فروش و پرسید که گاو چند ساله هست گفت دو ساله زیاده اما قطعی کفایه هست اگر آدم باوری باشه و قربانی کنه با که نداره یک اگر هفته یه روز معلوم شد که خطا بوده ان قربانی صحیح هست و از گردن استقلال می شود لیکن اصل باید انسان قصد کنه انسان باوری را و باید تحقیق کنه به پرواگی نکنه در سال و خب گاو شرط است که دو سال را پول کرده باشه و در سال سه قدم مانده باشه یعنی 24 ماه زیاد باشه المعز و اما بوز میگد و اشترط یکون قد اكمل سنه باید بوز اي ساله زياد باشه 12 ماه هجري گذشته باشه 10 ماه باشه سعی نمیشه اگر چی فربی او که باشه اگر چی 5 40 کیلو گوشت بز بز 40 کیلو گوشت گوشت هم که کنه یک 8 ماه 9 ماه باشه سعی نمیشه باید یک سال رو کامل کرده باشه دلیل دليل حدیث جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم تذبحوا جذعة من الضأنة پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ذبح نکنید مگر مسنه را مسنه شتر میگه که 5 سال پر کرده است الا ان يعسر عليكم مگر اینکه نشد امکان نداشت سن سال نیافته فتذبحوا جذعه من الضأن پس ذبح کنه یک گوسفند برچه‌ای که شش ماه بالاتر است از گوسفند فقط پیغمبر صلی الله علیه و سلام رنگ گویا مثل حالت ضرورت برین لیکن اجازت داده گی است برای گوشتش که گوشت خوبه گوسفند برچه را شش ماه زیاد تا قدر گوسفند جایز است گوسفند یعنی برچه خو ماده باشه خو نر فرق نمیکنه به هر شش ماه زیاد در گوسفند میشود خو نر خو ماده لیکن در بز نه خب مؤلف قد المسنه من الابل حدیث صحیح است روایت مسلم والمسنه من الابل ما لها خمس سنین مسنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا تذبح الا مسنه مسنه همون شتر را میگن که پنج سال را پر کرده باشد و من البقر ما له سنتان اما از گاو همون مسنه همون گاوی را میگن که دو سال را پر کرده باشد و من المعز ما له سنه از بوز همون بوز را میگن که یک سال را پر کرده باشد و تسمى المسنه بالثنيه همچی ثنیه شد میگن خب، اما وضعنا اما گوسفندی مؤلف قد و یشترط فيه الجذع وهو ما اكمل سنه وقيل سته اشهر شرط است که باید جذع باشد راجح من است که جذع به قول یک ساله باشه قول بعضی مذهبی ها ولی که راجح همین است که سته اشهر شش ماه هست شش ماه زیاد از گوسفند جایزه لحديث عقبة ابن عامر حديث عقبة ابن عامر رضی الله عنه قال قلت يا رسول الله أصابني جذع قال ضحي به عقبه ابن عامر رضی الله عنه گفتند من یک گفتم برچه چند شش ماه زیادی رو به دست آوردم پیغمبر صلی الله علیه و ضحی به قربانی گفتند حدیث بخاری و ولی حدیث عقبه عامر رضی الله عنه همش حدیث عقبه هست که ضحینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم بجذع من الضأن قربانی کردیم با پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم با برته که شش ماه زیاد داشت از گوسفند یعنی برته گوسفند البته خوب یه حدیث هست که پیغمبر یک زنی گفتن یا رسول الله یک یک مرد یا زن خلاصه گفتن یا صحابی گفتن یا رسول الله من یک بغزاله گفتن هشت ماه دارم از بوزده گفتم قربانی کردم گفتم بله ولیکن بعد تو کسی نکنه به خاطر همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بوز بوز منع کردن جایز نیست که مثلا بوز ای یک سال کم داشته باشه لیکن در گوسفند اجازت دادن برچه ای شش ماه زیاد باشه خب دیوم میگه از سلامتو شرط یکم چی بود شرط یکم همین که باید سن سال معتبر رسیده باشه اما شرط دیوم شرط دیوم این است که باید سلامت باشه سالم باشه از عیب ها خالی باشه مثلا مؤلف قد يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون ثانية سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم شرط است كي گاو شتر و گوسفند اینها از عیب هایی که گوشت کم میکنه باید سالم باشه فلا تجزئ العجفاء بلا بخاطر همین عجفه گفتنی بوز یا گوسفند و شتر درست نیست عجفه یعنی همون لاغر و خرابه که گوشت نداره یعنی اذیت سینی سالش بسیار شدن پیری بچیدن یا اینکه مثلا گو کسلی در سرش داره خلاصه کلام عجفه یعنی گاو یا گوسفند یا بوزه که خیلی هم حالش لاغره دوم والعرجه عرجه یعنی همون و گوسفنده که لنگه لنگش آشکار میلنگه یا یا پش نیسته یا یا پوش لنگی لنگه والعورا عورا یعنی کور کوره که چشماش کوره نمیبینه یا چشمش ده یا چشمش نیست یا هر گونه بینه به طریق قولا صحیح نیست لیکن یا چیز نمیبینه چی میبینه اینم درست نیست والمریضات یا گوسفندی که بیماره به یه حضور هیچ کم رحم گردانیش اینم درست نیست قربانی کردن دلیلش چیست حدیث صحیح هست که پیامبر صاحب حدیث برا ابن عازب رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اربع لا تجزئ في الاضحى في الاضاحي چهار چیزی است که قربانی صحیح نمی شود لا تزیو یعنی صحیح نمی شود خوب یکم عورا البین عوروها یکم گفتن همون کوره که کوریش آشکاره یا چشمش کورایی که چشمش آشکاره اگر دید که چشمش کور باشه به طریق قولا عورا یعنی یا چشمش کور یا چشمش کوری که کوریش آشکارای در قربانی کردن صحیح نمی شود دیوم والمريضه البین مرضها بیماری که بیماریش آشکاره راه نمیگرده حجش نمیجنبه اين هم در قرباني صحیح نمیشود سیام اگر چه فربی باشه بله اگر چه فربی باشه سیام والعرجاء البين عرجها پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن صحیح نمیشود خفا در قرباني درست نیست كي که لنگش آشکاره کم کم دا باشه ضرر نداره لكن اگر رفت و كي که كي که لنگش آشکاره که پاش مثلا كجلا كجلا آشکار کجله رحم میگرده در قربانی سعی نمیشه در این خیل جاهای این خیل لنگ کد به پا و لنگ و جاهای خوب رفته علف خورده نمیتونه که گوش ساز بشه سیوم چهارم والعجفه التي لا تنق یعنی لاغری که ما معنی العجفه الهزیله یعنی محزول لاغری خراب مردنی <clears throat> والمعنى لا تنقي اي لا مخ لها لهزالها يعني الدجار مغز نظرة أي جهة خراببة مؤلف مجد ويقاس على هذه العيوب الاربع ما في معناها وقياس قیاس کرده إن عيبها عيبها يقدر معناها عیب مثل كالهتمة التي ذهبت ثنایه همونی که دنداناش ریختگی بوشا <clears throat> وهم تنين <clears throat> والعضباء التي ذهب اكثر اذنها او قرنها لك این اختلاف است بوزيكي یا گوسفند شطوری که مثلا گاوی که اکثر گوش شفتگی باشه میگه صحیح نیست لیکن قول حنبلی ها راجح همینه که گوشش اگر افتو خی اولش گوشش خلقتا همه خل آفریده شده باشه که گوش نداشته باشه هیچ ندارد لیکن بریدن گوش برای قمالی اگر اکثر گوشه اینیم زیاد بریدگی باشه در این حالت در قربانی صحیح نمیشه لیکن راجع همینه که صحیح میشه یا اینکه گوشاخش اکثرش ای سیگش یکش یعنی ای نیم زیادش که بریدگی باشه شاخ شکستگی باشه صحیح نمیشه یکی راجع همینه که گوش بریدگی یا شاخ شکستگی در قربانی صحیح هست ولی که مکروه است بلا بخاطر مسئله همینه حکم قربانی کردن به گوسفند و گاوی که گوشش بریدگی اگر کم باشه به با اتفاق بکنه نداره یکی پول بریدگی است یا شاخ شکستگی در این حالت ضرر نمیکنه راجع همینه که قربانی صحیح است مذهب حنبلی ده میگن اگر رفت تو نیم کم باشه قربانی صحیح هست اگر نیم زیاد باشه شکستگیش یا گوشو بریدگیش قربانی صحیح نیست لیکن رجح همینه که نداره خوب و همچنین اگر رفت تو زبانش بریدگی باشه قربانی صحیح نیست خط نکردگی چی خط نکردگی قربانی کردن جایز است حتی صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام با گوسفند قربانی کرده که خط نشدگی بود خط نشدگی که مایه بریده خوب خلاصه کلام خط نشدگی باشه اگر قربانی کردن صحیح هست که نداره بلکه میگن این بهتره بعضی ها خب به هر حال خد نکردگی ضرر نمیکنه خود خب دومش بریدگی باشه چی دومش بریدگی باشه ضرر نداره لکه اگر دنبش بریدگی باشه قربانی صحیح نمیشه دنبه یعنی همون روانی در پشت از دنبه دنبش بریدگی باشه این یعنی نیمش و نیم زیادش قربانی صحیح نمیشه گوسفندی که دنبش بریدگی قربانی به او صحیح نیست لکه دومش باشه اگر دومش با که نداره گاو نیمی دومش بریدگی هیچ گام نداره لیکن مکروه هست این چیزها سعیمه سبب قربان لیکن مکروه هست خوب و این بود بعض عیب ها عیب های اصلی همین لنگ نباشه کور نباشه بیمار نباشه و لاغری بد نباشه که اینها عیب ها سعی نمیشه اصلا دندانوش ریختگی نباشه و اما عیب هایی که مکروه هست مثل که مثلا شکستگی باشه شاخش یا بریدگی باشه گوشاش خوب اگر رفت و بیمار باشه بیماری عادی یعنی بیماری که بیماریش آشکار نیست قربانی کردن هیچ نداره کم کم ملنگیده باشه هیچ نداره کم کم میدیده باشه ضرر نداره قربانی صحیحه لیکن نمیدیدگی باشه که کوریش و آشکار چشم اومدگی چشم درود اومدگی در قربانی صحیح نیست زیرا که عیب حساب بشه خوب خلاصه کلام خط نکرده خط نکرده شده لیکن به اتفاق جایز است با نداره مسئله رابعه، اکنون مسئله آخر مسئله چهارم میگد وقت ذبح الاضحیه کی قربانی کرده می شود یبتدی وقتها من بعد صلاه العید لمن صلاها شروع میشه وقت قربانی کردن پیش از او صحیح نمیشه چون نماز پیش از وقت درست نیست همین خیلی یبتدی وقتها آغاز میشه شود شروع شوی وقتی قربانی کردن از وقت نماز عید از بعد نماز عید برای کسی که وقت نماز عید را خوان نماز عید خواند و خود بشه گوش کرد آمد قربانی کردن درسته من بعد طلوع الشمس يوم عيد الاضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها کسی که نماز خواند نماز خوانده با قربانی میکنه اما کسی که نماز نخونه نماز عید نباشه جاهای ده این میگد بعد از افتاب رمضان روز عید به مقداری و افتاب با بعد او بعد او به مقدار در نماز خواندن و دو خطبه را خواندن بعد او قربانی میکنه یعنی تقریبا اگر وقتی افتاب ببروید افتاب برآمد مثلا 15 مینوت بس و نماز مثلا اگر بگیم 10 دقیقه وقت گیره خطبه 10 دقیقه دیگه 20 یعنی نیم ساعت بعد یا که 40 مینوت بعد از افتاب برآمدن قربانی کردنش درسته برای کسی که قربانی نماز عید نیست یا که نماز عید نمیخونه دلیل حدیث صحیح هست برای ابن عازب رضی الله عنه میگوید قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي یعد مکانه اخرى پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری و مسلم میگوید هر کی نماز خونه نماز ما را یعنی نماز عید را بخواند همراه ما و نسک نسو و قربانی کرد قربانی ما را یعنی بعد اینکه ما نماز خوندیم بعد فقط اصاب سنته بس به تحقیق سنت را به دست آورده یعنی آنچه که ضروره که انجام داده سنت را موافقت کرده و من ذبح قبل ان یصلی و هر کی قربانی کند پیش از اینکه نماز را بخواند فليعد مکانها اخرى پس در جوش شیعه دیگه بکشه یا دیگه قربانی کنه بعد نماز خواندن در حقیقت این حدیث صحیح است و قول جمهور هم همین بعضی فقها میگن در قشلاق هیچ گم نداره پیش از بعدی به اون داد ذبح کنی پیش از نماز عید قول صحیح نیست قول ضعیفه بلا بخواد خود در قشلاق و دهات باشه خود در شهر و کشورها باشه جایز نیست که انسان پیش از نماز عید قربانی کنه مؤلف خب اولی وقتش کی سرمجده است بعد از نماز عید خود خطبهش نماز عید خود خطبه فرض خب و یستم خب تو کیا مگد و یستمر وقت حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه گفتن که از حدیث میاد اکنون اولی وقتش همین وقت آخر وقتش چی مگد و یستمر وقتها الی غروب آخر ایام تشریق و وقتش دوام داره قربانی کردن تا آخرین روزی تا آخرین افتاوششتن روز ایام تشریق تا 76 ایام تشریق آخران روزش همینه ایام و تشریق راجع همینه که سه روز بعد از ایده. روز یکم یوم النحر میگن و سه روز بعد از ایده قربان را روز یکم سه روز بعد را ایام تشریق میگن حدیث جبیر بن مطعم هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم قال كل ایام التشریق ذبح همه روزهای تشریق ایام التشریق یعنی سه روز بعد از ایده قربان روزی ذبح کردنه بعضی هم میگن روز یکم درسته و بعد دو روز بعدش قول بعضی از فقها و بعضی از مذهب ها است راجع همینه که تا سه روز بعد هم جایزه روز یکم و سه روز بعد یعنی چمگی چهار روز وقتی قربانی کردن تا روز چهارم عید وقتی افتا و کشیش به تمام تا افتا میتونی که قربانی کنی لیکن هر قدر بهتر بر وقت کردنه مؤلف میگه الافضل ذبحها بعد الفراغ من صلاه العید بهتر ذبح کردن قربانی هست بعد نماز عید بود کردن اول ذبح کنی انسان نمیدونه چی واقعا و علاج میره مثلا بزرگ گم میشوه یا خود بیمار میشوه یا یک مشکل دیگری لحديث البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن حدیث صحیح بخاری مسلم ده اول ما نبدا به يومنا هذا نصلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم میگه اولین چیزی که ما روز مون شروع میکنیم در روز عید قربان نصلي اول نماز عید میخونیم ثم نرجع فننحر بعد از اون باز میگردیم به خانه ها و قربانی میکنیم فمن فعل ذلك فقط اصاب سنتنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کی این کارو کنه سنت ما را دیرو کرده به دست آورده فمن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لاهله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کی پیش از این بکنه این گویا گوشت را کشته گوشت پیشکش کرده برای خانواده سه یعنی گوشت برای خوردن شد لیس من النسک فی شیء حدیث بخاری و مسلم در پیغمبر صلی الله علیه و آله از قربانی نیست اصلا از قربانی حساب نمیشود پس اجازه دیگه دیگه چی قربانی میکنه خب این بود اولی وقت قربانی و آخری وقت پیش ایو جایز نیست بعدی هم جایز نیست خب المساله خامسه ما ما يصنع و وما يلزم المضحي اذا دخلت العشر ما يصنع بالاضحیه اگه قربانی که کردی چیکار میکنی اول به شک این است که باید انسان با اخلاص برای الله قربانی کنه به صدق و اخلاص و مهر و محبت به الله و دویم قربانیش چیکار میکنه اصل همین قربانی کردن است یعنی ریختن خون یک انسان بگم من یک گوسفندی بوز 20 کیلو گوشت داره 10 کیلو گوشت داره قربانی کنم یا 100 کیلو گوشت بخرم صدقه کنم روز عید بگیم 10 کیلو گوشت قربانی کنی و زیرا که مقصود از قربانی ریختن ده خون برای الله است که بسم الله الله اکبر خوب این سنت این اصل همیه اما یک 20 کیلو 100 کیلو گوشت بخری این وای به جای قربانی صحیح نمیشه اصلا خوب دیو انسان قربانی کنه یا صدقه کنه با پول قربانی بهتره البته قربانی کنه قربانی در این حالت در همین زمان در همون وقت یعنی روزهای یکم دیم سه عید چهارم عید بهتره صدقه صدقه پولی ده یعنی آدم قربانی کنه پولش صدقه کنه قربانی کنه مؤلف میگه یسن للمضحی ان یاکل من اضحیته سنت است برای قربانی کننده این که از قربانی خش بخوره سنته پیغمبر صلی الله علیه و سلم خورد و امر کردن و یهدی للاقارب والجيران والاصدقاء و هدیه میکنه برای خش تبارو برای همسایه ها و برای دوست ها دوستاش هم از قربانیش محروم نمیکنه و يتصدق على الفقراء و صدقه میکند به فقیرها و کم بزاعت ها لقوله تعالى فكلوا منه منها واطعموا البائس الفقير الله ما جاب بيخلد استربوني هو يخد وهدي خطان وطعام بده الفقير هارا خوب سنات همينه واللهم قد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم بأ الله سبحانه وتعالى خون و پوست و گوشت این قربانی تو نمیرسه پیش الله نمیره لكن تقوى و اخلاص و صدق شما بأ الله میرسه پیروی تا مثلا خیلی بزرگه مسئله گوشتش آسانه که چی نو تقسیمش میکنی همش صدقه میکنی یا همش به جا میکنی یا همش میپزی میتی روز عید دیم یکم دیم سیم خب فقط مؤلف میگه و یستحب ان یجعلها اثلاثا مستحبه که سه قسم کنه قربانی کرده شده را ثلث لاهل بیته سیکش برای خانوادهش به جا کده و ثلث یطعمه فقراء جیرانه سیگش را تعام بپزه بتیا روز یک کم دیم اید پخته، همسایه هاش خیش تول میو ماگیره و سیم و یوه ثلثه سیم قسم شا حد یک نیو صدقه کنه یعنی سی قسم اگر سی کیلو کرد مثلا ده کیلو رو بجو کنه برای خودش در فیز و ده دیگه شا پخته روز اید یکم دیم ده و ده قسم آخر شا و تقسیم کنه برای یعنی خونتلاش میگن یعنی ده پکیت ها برای دوسته ورفيقوش وعمسيهوش كان بغلطه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما صفة قرباني قربانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده كي قال و اهل بيته الثلثة ايكي قول ابن عباس خدشة حتى ضعيفة در نزد بعض علماء اي اثری ميوماكي به خاطر این إيه قول ابن عباس به اي تقسيم سي قسم کردن قول ابن عباس از الله و رسول در اي باب صلى الله عليه وسلم چيزي اومدگي نيست به و انسان هر چی که بخواد به مالش میکنه اما چیزی که برای مصلحه و خوبی شه همون انجام میده اگر اصلا نمیشه بجا کرد و نمیدگه صدقه کرد با کلا داره در پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین خیلی گفتن یعنی مثلا درباره ذخیره کردن اینو حال میآید لیکن قول ابن عباس این اجتهاد ابن عباس است اجتهاد ابن عباس رضی الله عنه ولی که حدیث اثر نزد بعضی ضعیف ضعیفه ولی خود ابن عباس همین گفته که سه قسم که ثابت ابن عباس صحیح و لیکن صفتی قربانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن ده ضعیف سند بالاخره حافظ ابو موسی در کتاب وظائف نقل کرده مغنی در ابن قدامه و سند ضعیفه که گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی خود را سه قسم کردن یا یک قسم شد سه یک شد سه یعنی سه ای سه قسم سه قسم کرده سه کیلو باشه مثلا 10 کیلویی سه یکش را خانواده خوران و سه یکش را و یطعم فقراء جیرانه الثلث و طعام سه یکش را همسایه‌ش و يتصدق على السؤال بالثلث و تلبنده ها را سه یک دیگه شده مؤلف گفت و ادخار لحوم الاضاحی بعد ثلاث ایام جایز است ذخیره کردن گوشت های قربانی بعد از روز عب جایز ذخیرش کنید که در اول اسلام نه ان نبی صلی الله حدیث کامینه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي في فوق ثلاث پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه بودم شما را من کردم از ذخیره بجا کردن گوشت های قربانی از سه روز زیاد سه زیاد در اول اسلام من کردن زیرا صحابه فقیر بودن گفتن کسی قربانی کرد تا سه روزه حل فصلش کنه خودش بخره یا اینکه مثلا تقسیم کنه دیگر را بخرنش و ایده اول اسلام بود وقتی که مسلمان ها احتیاج به گوشت داشتن اینوای پیغمبر صلی الله علیه و این گپ رو گفت گفت من شما رو من میکردم ای بجا کردن گوشت های قربانی زیاده ای سه روز فامسکوا ما بدلک پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتم بجا کنه بقپه بداره هر چیزی که میخواهید معبد الگ چیزی که برات ظاهر بشه که نیم شب جا میکنی سه یک شب جا میکنی کدام بگیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و دخرو پیغمبر صلی الله علیه و آله کلو گفتن و تصدقوا و دخرو بخیر گفتن یکم صدقه کنه و ذخیره کنه بجا کنه جایز است به خاطر اگر رفتم قربانی ها را در درخواست در حج که خیلی زیاد میشه اگر رفت قربانی های ذبح میشه هدیه های مختلف را همون هدیه هایی که میکنن مردم اگر افتو در بجا کنن بعد دو ماه سه ماه چهار ماه در فقرا تقسیم کنن با کنابرای بهتره با بهتره زیرا فقرا احتیاج داریم احتیاج به گوشت داره مثلا تا قدر روزای ایچ یک گوشت بشه بیانو بعد دیگه نیاون یا خاطر این با کنه داره قربانی ها بجا کرده شوه بعد یک ماه دو ماه سه ماه و بعد از او برآورده و تقسیم کرده شوه با کنه داره خب خلاصه کلام باید حتما خون ریزانده شود تا اینکه ثواب اجر حاصل شود خب اخیرا مساله ده میگه اکنون آدمی که قربانی کردنی هست وقتی دهه اخیر دهه اول ذوالحجه رایت چی میکنه اگه اذا دخلت عشر ذي الحجه حرم على من اراد ان يضحي ان ياخذ من شعره او اظفاره شيئا حتى يضحي وقتی دهه اول ذوالحجه که درآمد حرام است به کسی که میخواد قربانی کنه حرامه یعنی قول بعضی علما است و قول دلیل بقوته لیکن قول جمهور ده مکروه حرامه به کسی که میخواد قربانی کنه اینکه از موهاش بگیره موها ها موی سرش باشه خواه مثلا بروتاش باشه خواه زریناف باشه خواه خیتش جایز نیست یا اینکه از ناخناش ها بگیره ناخناش هم درست نیست آخه اول که ماه ذوالحجه که دیده شد جایز نیست این چیزها را گرفتن حتی یضحی تا که تا قربانی کردنه یا تا که وکیلت قربانی کنه خب لحدیث ام سلمة حديث ام سلمة را الله عنها که مرفوعا حديث مرفوع پیغمبر صلی الله و وسلم گفتن اذا دخل العشر وقتی که دهه عشر اول بدر وعنده أضحية يريد أن يضحي وقربوني قربانی داره قربوني كنا فلا ياخذن شعرا پس از موهش نگیره ولا يقلمن ظفرا و نكنا يعني نخن ناخن نگیره پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم نگیره خوب وفي روايه فلا يمسن من شعره وبشره شيئا يعني مثلا از موهش و از بشره بشر این پوست پوست در چی داخل میشه یعنی آدمی که میخواد یگام یگام جوشه مثلا بریدنیای نبره آدم اپیرات نه نکنه آدمی که همین خلاصه گرفتن پوست به هر چیزی که باشه نباشه مثلا دکترا بگه مثلا باید ببریم یک اونجا تا که اونجا را بگیریم گوشت را یا پوست را در این حالت در دهه اخیر در دهه اول ذوالحجه باشه نمیگیره ولی مثلا سن یعنی ای بس نه یعنی مثلا پوست پوست گرفتن جایزه یعنی به همین اپیرات سکرده اینو وایدا خوب این در باب گرفتن چه حکم داره دو قول است قول اول مگه حرام گرفتن قول بعضی از عالم ها است و قول بخوات جهت دلیل که قول جمهور عالم ها نزد حنفی ها و غیرش نزد جمهور عالم ها مکروه است خب مسئله بعدی وقتی که آدم اگر گرفته باشه هم اصلا گرفت اول نیت نداشت که قربانی میکنه گرفت یا دو سه روز اول ذوالحجه ده بعد یه روز پیش عید دو روز پیش عید بعد نیت که قربانی کنن همینجا بس کنه گرفتن بس کنه یا آدم ندانسته گرفت معذوره یه آدم قصدن گرفت مال معذور قربانی هست این به قربانی دخل نداره به این معنا که قربانی هست فقط آیا گناهگار شد یا نه یا اینکه کاری مکروه بد را کرد حکمتش چی است اختلاف است بعضی ها میگن تا اینکه انسان وقتی که قربانی میکنه وقتی قربانی ذبح میکنه و که و ناخناش میگیره موی سرش اینوای به همه گناهاش پال می یک یک بار از گناه پاک شوده آره که راجع همین است که انتصال و فرمانبرداری و اطاعت کردن پیغمبر و پیروی هست خب مسئله آیا جایز است فروختن گوشت های قربانی یا پوست هاش نه جایز نیست حرام است پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد از گوشت فروختنش جایز نیست بفروش یک صدقه کنی هدیه کنی جایزه جایزه که گوشت قربانی توی بگذارانی بله توی میگذارانی صدقه میکنی زیافت میتی با کرا دارم لیکن فروختنش درست نیست گوشت قربانی را فروختن جایز نیست پوست گاو و بز گوسفند چی حرام جایز نیست خب آیا جایز است که پول قصاب ای گوشت قربانی بتی نه حدیث صحیح هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم من کردن که قربانی جزار یعنی قصاب ذبح کنه برای ذبح کردنش ای قربانی دادن درست نیست چیش میتی پول میتی پولش میتی برای پولی گوسفند کشتن و میده کردنش لیکن یک کیلو گوشتش بته برو نه درس درست نیست چرا زیرا که باید حمد از آن الله باشه به خاطر الله باید باشه خب اگر رفت تو قصاب بغل باشه چی جایزه دادن اول پولی کار شبه مزد شبه مزدی کاشه بعد از اون جایز است که چی بعد از اون جایز است که بغل که باشه به یکم کیلو گوشت بتی با کنه داره نیست خش باشه اینو قربانی کننده باید نماز خون باشه حکم جایز است قربانی کنه آدم به نماز نه به نماز خودش قربانی کرده میشه و اگر دولت سیما باشه باید ذبح کرده شود نه اینکه کلش گرفته شود نه اینکه باید قربانی کنه خب حکم قربانی کردن به نماز درست نیست خب قربانی کنه خب این بود احکام قربانی و آخر دعوان الحمد رب العالمین